Imagu vin en la decoca arcento ce la cortego de imperiastrino Maria Teresa. Ungara inventisto Wolfgang von Kempelen presentas mirigan automaton, ciu ludas shakon ciel maestro. Antau vi staras granda ligna cesto cun shak tabulo, cae malantau gi sidas hom granda pupo en turca vesto. Subite la pupo mem ec movas la pezzo in sur la tabulo, quasau gi pensus ciel homo. La corteganoi restas sen parole mirigitae. Ciu vere machino povus maestre ludi tiun complexan ludon? Tamen malantau citiu miraclo trovigis lerta trombo. Kempelen facte construis la machinon tiel, che ene povis casigi homo. Por convinci la publicon che la turco estas tute mecanica, li malfermis pordoin por montri radoin cae ilaroin interne, tum la vera shakisto restis nevidebla in alia sectio. Per tivi casitae mecanismoi, la shakisto interne regis la pupon, cae movis la shak pezzoin. Tum longa tempo, homoi speculativadis pri la mistero. Iui ec fantasiis, che eble trainita simio au spirito logias en la cesto. Kempelen turneis tra Europo cun sia Turco, cae defiis multain contra uloin, ple parte vencante ilin. Ec famuloi, kiel Napoleon Bonaparte, cae Benjamin Franklin, sidigis ce la tablo contra la automato. Unu fama anecdoto racontas che Napoleono provis trompi la machinon per malpermesitae muovoi, gis la turco fine colere forbatis la pezzo de la tabulo. Tiai episodoi nur pli grandigis la famon cae misteron circa la turco. Post la morto de Kempelen, la automato passis al Johann Nepomuk Melzel, quiu daurigis la presentadoin cae ecportis gin al Nord Americo. Ancau la verkisto Edgar Allan Poe interesigis pri la mistera shak roboto, ca jam en 1836 prescribis en eseo sian teorion, prave, che homo casigas interne. Fine, en 1854, fairo en museo de Filadelfio detruis la turcon, cae tiam gia secreto estis plene casita al ciui. cam trompa, la mecanica turco inspiris estontain inventistoin, cae antau signis la evoluon de artefarita intellecto. Charles Babbage spectis la turcon en 1809. cae tui ec pensis construi veran machinon por shac ideo quiu poste gvidis al lau nuae computiloi. Fin fine la revo igis realajo. En 1997, super Deep Blue vencis homan mon championon en shaco. Ec la nomo de la turco travivis, la firmao Amazon, nomisian retan servon Mechanical Turk che accasitai homo e plenum sub computila fasado simile alla trompo de Kempelen. La mecanica turco restas fascina exemplo de historia trompado, quiu combinis inventemon cae homan imagon. Ci memorigas nin che homo jam de longe revis pri pensantai masinoi, cae che lerta illusio povis lin trompi cis la realo fine atingis tiun revon.